Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Հիշատակի միջոցառում նվիրված Արցախի հերոս Արթուր Աղասյանի ծննդյան 25-րդ տարեդարձին։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Մայրության ու գեղեցկության օրը կանանց դեղն ու դերը բանակում արժևորելու հերթական առիթ։ Մարաղայի ցեղասպանությունը, Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունների հերթական հանգրվանը։ Օմարի Լերանցքի ազատագրումը եւ նրա ռազմաքաղաքական նշանակությունը։ Մանկավարժ ազատամարտիկը, Դողի վրեժի Վիգեն Գրիգորյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հիշատակի միջոցառում Ապրիլի 7-ին Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած պաշտպանության բանակի զինծառայողներից մեկի կապիտան Արթուն Աղարսյանի ծննդյան 25-րդ տարեդարձին։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը մշակույթի պալատում տեղի ունեցել Փարքի անկյան բացում եւ անմանակոչման արարողություն։ Շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Հովան Քահանա Հովանիսյանը օրնության կարգ է կատարել եւ հայրենիքի համար նահատակված բոլոր նվիրյալների համար աղոտ քնչեցրել։ Իշատակ Արթուր Աղասյանի Մարտունի քաղաքի մշակույթի պալատա այսուհետ գրելու է նրա անունը։ Լսենք Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 22-ին հենց Մարտունի քաղաքում Արցախի նախագահի այցի ժամանակ որոշվեց Մարտունի մշակույթի պալատը անվանակոչել Արցախի հերոս Արտուր Աղասյանի անվամբ, նրանից հետո արդեն իսկ Մարտունի քաղաքի ավականու որոշմամբ անվանակոչվեց մշակույթի պալատը Արտուր Աղասյանի անվամբ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեցինք մենք կահավորելու իրազնական համազգեստը, ինչ մնացել էր այդ մարտական գործողությունների վայ վայրից իրեր տեղադրել։ Այդպիսի միջոցառումները կազմակերպում են մեծարելու, ինչու չէ նաև դաստիարակելու մեր մտածերնդին, մեր հերոսներին ճանաչելու, նրանց խրագործությունների մասին իմանալու։ Մարտունու շրջվարչակազմի եւ մշակույթի պալատի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած միջոցառմանը ներկային համակարգացիներ, զինծառայողներ, հարազատներն ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Բարձր գնահատելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում նահատակված բոլոր նվիրյալների դերը միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց Արթուր Աղասյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Հիշարժան դրվագներ դպրոցական տարիներից 2016 թվականի ապրիլյան արշակատումից ու 2020 թվականի 44-օրյա մարտական գործողություններից։ Լսենք Արթուր Աղասյանի առաջին ուսուցչուհին Էլի Սարգսյանին եւ ընտանիքի բարեկամ Հելեն Հակոբյանին։ Արթուրս շատ ջիր երեխա էր, հիշում եմ ես բազմաթիվ անգամ եմ կրկնել, երբ բոլոր երեխաները վախորած մտան դասարան իրենց մայրիկների ձեռքերից բռնած Արթուրը դասարանով մի 3 անգամ վազվզեց, միջև վերջապես հանգստացրինք, նստեցրինք եւ միշտ էլ այդպեսին դժգոհիչ, ակտիվ, միշտ Մարգարիտան մայրը Արտուրի, միշտ շատ էր ուզում որ Արտուրը լավ սովորեր, դե բարձա բոլոր մայրերն երդում են որ այս երեխաները սովորեն գիտելիք ստանա, գտնեն իրենց տեղը կյանքում։ Արտուրը մի քիչ որ ասենք չեր գոհացնում Մարգարիտային, ասում էի Մարգարիտա ջան, մի անհանգստացիր։ Պարտադիր չէ ասենք գերազան սովորի Արտուրը, բայց որ ինքը իր տեղը կգտնի կյանքում եւ իր հայրենիքին պիտանի մարդ կդառնա, դա չեմ էլ կասկած, հանգիստ եղիր։ Ու երբ եղավ ապրիլի Սարգսյանը ու երբարտուրը աչքի ընկավ։ Ես ուրախությամբ զանգեցի Մարգարիտային շնորհավորեցի, ասում եմ, տեսնում ես, որ մենք հիմա հպարտանալու բան ունենք։ Արտուրով։ Այսօրվա միջոցառումը մեծ նշանակություն ունի հայ ազգի ներկայիս իրավիճակի համար։ Աղասյանի պատկերով իր հերոսության պատկերով մենք ուզում ենք այստեղ ներկայացնենք իրական հերոսությունը եւ միևնույն ժամանակ ներկայիս պայմաններով ուշ, հաղթանակ, երրանդ նպատակ տրամադրենք մեր երիտասարդ սերնդին, հասկանան, որ մենք պարտավոր ենք եւ միևնույն ժամանակ հասկանանք, որ հայրենիքը Արտուրի սխրագործությունը հանդերձ հայրենիքը դա մեր հայրական տունն է նաև, ինչպես մենք միշտ դուրս գալով հայրական տնից ուզում ենք վերադառնալ, հայրենիքը դա այն սրբությունն է, որ միշտ վերադարձնում է մեզ նորից կրկին դեպի նույն տեղը։ Արտուրի մասին միայն լավը կարող եմ ասել, երբ նույնիսկ ես արդեն չէի դասավանդում, ես միշտ նրա ուշադրության կենտրոնում էի, միշտ ինձ հիշում էր եւ միշտ էր ասում էր բոլորի մոտ, որ ինքեր Սարգսյանն իմ երկրորդ մայրն է։ Եվ Արտուրի մասին ասել ավելին, քան ինքը իր մասին ասել, ինձ թվում է թե էլ արդեն ավելորդ է որևէ բան ասել Արտուրի մասին, Արցախի հերոս։ Աղասյանների ու Աղասյանների հերոս տղաների շնորհիվ եմ, որ այսօր մնում է, չնայած քիչ տոկոսով 25%-ով, ինչպես ասում ենք, բայց մնում է մեր հայրենիքը։ Ու մենք պարտավոր ենք այս մնացած հողը գերտել, արարել ստեղծել ու պաշտպանել։ 2016 թվականի ապրիլյան արճակատման ցուցաբերած արիության ազնուրացության եւ հմտության համար Արթուր Աղասյանը ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով։ Իսկ 2020 թվականի 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում հայրենիքի մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։ Արթուր Աղասյանի մարդկային ու զինվորական կերպարին առավել մանրամասն կանդրադառնանք բանակ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քարակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բարեկեցություն է արվել Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակավարական խմբերը շարունակում են ստուգել եւ մաքրել տարածքականներից եւ չպայթած զինամթերքից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները ամտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանում են։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մարաղայի ցեղասպանությունը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ այսօր Արցախի հյուսիսում օրնարյունոտ էր։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձարձերծած պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցավ թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը։ Ադրբեջանական զինուժը 1992 թվականի ապրիլի 10-ին գրավեց Մարտակերտի շրջանի Մարաղագյուղը։ Խոշտանգեց եւ կոտորացի ենթարկեց ապաստարաններում պատսպարված մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչների։ Մասնավորապես ադրբեջանական զորքերը ներխուժելով Մարաղա դաժանաբար սպանեցին եւ կտանկների ենթարկեցին տեղի խաղաղ բնակչությանը, այդ թվում կանանց, երեխաներին եւ ծերերին։ Ադրբեջանցի զինծառայողները 45 հոգու գլխատեցին, որոշներին վառեցին, ավելի քան 100 կանացի երեխաների գերեվարեցին։ Մարաղա գյուղը Լեռնային Ղարաբաղի հինավուրց բնակավայրերից է։ Այն Գանձակ Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու վրա Ղարաբաղի դարպասներ, նավթային կարևորագույն հանգույցներից մեկը։ Ըստ 1989 թվականի մարտահամարի տվյալների, գյուղում ապրում էր շուրջ 5000 մարդ, հիմնականում հայեր։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին առավոտյան ժամի 5-ին սկսում է Մարաղայի հրետակոծությունը։ Կեսօրի մոտ ադրբեջանական Գուրթուլուժ գումարտակը 1000 զինվոր եւ 20 զրահամեքենայի ուղեկցությամբ ներխուժում են գյուղ եւ սկսում խաղաբնակչության խոշտանգումները։ 60 հոգուց բաղկացած հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը փորձում են պաշտպանել իրենց հայրենի գյուղը, սակայն ժամեր անց հասկանալով, որ անհնար է դիմագրավել անավասար մարտում, նահանջում են։ Բնակչության հիմնական մասը հասցրել էր լքել գյուղը, իսկ ովքեր չէին կարողացել կամ չէին հասցրել լքել իրենց վաղնջական հողը, ադրբեջանական զինված ուժերի վայրագությունների զոհը դարձան։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրագործված ոչռագործության արդյունքում նրանցից շատերը դաժանաբար սպանվեցին։ Մի քանի տասնյակ գյուղացիներ, այդ թվում երեխաներ գերեվարվեցին, որոնց մի մասը հետագայում փոխանակվեցին, իսկ մյուսների ճակատագիրը մինչև որոս համարվում է անհայտ։ Մարաղացիները զրկվեցին իրենց պապերական օջախից եւ ունեցվածքից։ Ադրբեջանցիներն ամեն ինչ թալանեցին եւ հրիմատնեցին։ Երբ հաջորդ օրը հայկական զինված ուժերը ազատագրեցին Մարաղան, հայտնաբերեցին հայերի խեղված դիակները։ Մի քանիսը գլխատված էին, մյուսները այրված կամ աչքերը հանված։ Մայրը սպանված էր կրծքին դրված երեխայի դիակը։ Խաղ բնակիչների դեմ Մարաղայում իրագործված ռազմական հանցագործությունների մասին վկայել են Christian Solidarity World Wide կազմակերպության ներկայացուցիչները, որոնք Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի նախկին փոխոսնակ իրավապաշտպան բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի գլխավորությամբ Մարաղային այցելել կոտորածից ամիջապես հետո։ Ինչպես վկայում է Քերոլայն Քոքսը, Մարաղայի գազանաբար սպանված բնակիչների մարմիններն անդամահատված էին, այլանդակված եւ հրկիզված։ Մարաղայի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային կոտորածը մարդու իրավունքների խախտման, սպանության, գլխատման, խոշտանգման ու պատերազմական հանցագործության աներքելի դեպք է։ Սակայն ոչրագործներն արժանացան պետական բարձր պարգևների, իսկ նրանց հրամանատարը Շահին Թալիբ Օղլիթագիևը Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչման, ինչը փաստում է, որ Ադրբեջանում հայատյաց եւ ցեղասպան քաղաքականությունը խրախուսվել ամենաբարձր պետական մակարդակով։ Մարաղայի դեպքերը դարձան ոչ այդ Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ կանոնավոր ու համակարգված հետապնդումների եւ ցեղասպան գործողությունների դրամաբանական շարունակությունը։ Ինչպես Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում, այնպես էլ Մարաղայում Ադրբեջանի կողմից ըստ էության շարունակվեց հայերի էթնիկ զտման, ջարդերի ու բռնի տեղահանությունների քաղաքականությունը։ Տեղահանված շատ հայեր ցավոք ցայսօր կուրում են զարհուրելի քաղաքականության ֆիզիկական, նյութական եւ հոգեբանական սոսկալի հետևանքները Եվ առայսօր իրավական պատշաճ գնահատական չի տվել մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործություններին, համաձայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների եւ նորմերի։ Մարաղայում իրականացված ոչռագործությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի բիրտ խախտումը լուրը աղակում է առայն, որ հայության դեմ իրագործված հանցագործությունների 20-րդ դարի ցեղասպանությունների անպատժելիությունը հանգեցնում է դրանց կրկնությանը։ Օմարի Լերանսկի ազատագրումը 29 տարի առաջ այս օրերին 1993 թվականին ազատագրվեց Արցախի հինավուրց պատմական տարածք հանդիսացող Խարվաճարի Եվոմարի Լեռնանցքը, որը կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ու Արցախի հյուսիսային սահմանների անվտանգության ապահովման համար։ Այդտեղից սпарնալիք կար ինչպես Վարդենիսի, այնպես էլ Մարտակերտի համար, որի ազատագրումը հնարավոր չէր առանց այդ շրջանի վրա վերահսկողություն հաստատելու։ Իր քայլերը նոր-նոր անող հայոց երկու անկախ պետականությունների համար Խարվաճարի շրջանի դերը պայմանավորում էր ինչպես ռազմական, քաղաքական այնպես էլ հոգեբանական առումով, եւ այն հանդիսանում է մեր ամտանգության հիմնարար բաղադրամասերից մեկը, որն ապահովում էր նաեւ հայկական պետականության արևելյան հատվածի տնտեսական ու ջրային ամտանգությունը։ Օմարի Լեռնանցքի մարտական գործողությունը Արցախյան ազատամարտի եզրափակիչ փուլի արյունալի դրվագներից մեկն էր։ Լեռնանցքի վերահսկողության համար մարտերից առաջ ադրբեջանական կողմը զորահավաք էր անցկացրել, նաև հրավիրել արտերկիր ավարտականների եւ խորհրդականների։ 1993 թվականի փետրվարի 2-րդ կեսին Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց ազատագրել Դրմբոն, Ղարաբաղյան, Վաղուհաս, Չափար, Զարթախաչ, Հաթեր գյուղերը եւ լրիվության վերահսկողության տակ առնել Մարտակերտ Քելբաջար մայրուղին։ Ապրիլի 2-ը մարտական գործողությունների վճռական պահն էր։ Այդ օրը հայկական զինուժի կողմից գրավեց Քալբաջարը Գանջայի հետ կապող ճանապարհի խաշմերուկը։ Իսկ 3 օր հետո, ապրիլի 5-ին ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ստորաբաժանումները դուրս եկան Օմարի Լերանցք։ Այդ հաղթարշավով Ղարաբաղյան բանակը շոշափելի հարվածած ծրեց հակառակորդին։ Իջիկ դարձնելով այս հատվածում առաջխաղացման նրա մտադրությունները։ Ռազմագիտական պատմությունը բազմից սապացուցել է, որ յուրաքանչյուր մարդ հաղթանակով է պսակվում, եթե նրա հիմքում դրվում է ազնիվ գաղափարներ, դրանից բխած ամուր ոգի ու ռազմագիտական միտք։ Օմարի Լերանսկի մարտագործողությանը կիրառվել է այս երեքի համադրությունը, ինչն էլ ապահովել է հաջողության ելքը։ Իսկ մեր տղաների ոգին գագաթնագետին էր հասել, որևէտև քաշ գիտակցում էին, որ ազդագրում են 70 տարի առաջ մեզանից զավթված պատմական Արցախի հողերը, եկեղեցիները, որոնք այդքան ժամանակ անկենթան իրենց վերակենթանացմանն էին սպասում։ Կանանց դերը ազգային բանակում Ապրիլի 7-ը հայոց տոնացույցում նշում է որպես մայրության եւ գեղեցկության օր, որը առնչվում է նաեւ քրիստոնեական ավետման տոնի հետ։ Հայ պատմիչների վկայությամբ մեր պատմության ողջ ընթացքում հայուհիները որպես կամավորներ զենքը ձերքի մասնակցել են ազգային ազատագրական մարտերին։ Ինչպես անցյալում, այնպես էլ այժմ մեծ եկնորոշ դեր է նաև երկրի պաշտպանության գործում։ Մեր մայրերի եւ քույրերի բացառիկ տոկունությունը, հայրենասիրությունը, պատվախնդրությունը, քաջությունը, եղբայրասիրությունը Զենքին ռազմարվեստին տիրապետելու ունակությունը եւ իհարկե կենցաղավարությունն ու ընտանիքը կրծքով պաշտպանելու ու զարգացնելու բացառիկ տաղանդը իհայտ եկան հատկապես Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Ցավոք նրանցից շատերն ընկան հայրենիքի ազատագրության համար մղվող մարտերում։ Իսկ պատերազմից հետո շարունակելով թիկուն կանգնել իրենց ամուսիներին, շատ շատերը շարունակեցին ծառայությունն ազգային բանակում, տղամարդկանց հավասար ստանձնելով նույնիսկ ամենաբարդ պարտականություններ։ Դարձան կապավորներ, բրուսարեղներ, կրծեր ու բարձր կազմի հրամանատարներ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 Ապրիլի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել հանդիսավոր միջոցառում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը ներկայացրել է օրվա խորհուրդը՝ կատարել կին զինծառայողների օրնության կարգ։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Մանկավարժ ազատամարտիկը 1991 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին հադրութում կորցրել ենք 13 գյուղ եւ ճշնամին հենվելով խորթային ուժի վրա հասնում էր խծաբերտ եւ հինթաղեր։ Նրանք լավ մշակված եղանակներով ահաբեկում էին բնակիչներին եւ հեշտությամբ գրավում գյուղերը։ Ֆիդայական մերջոկատների ուժը անբավարար էր այդ հոսանքի դեմն առնելու համար։ Եվ ահա մայիսի 14-ին ճակատագրական պահ ստեղծվեց։ Գորսկոմն արդեն որոշել էր տեղանել խծաբերթի եւ հին թաղերի բնակչությանը։ Իսկ դա արդեն հադրուտ հանձնել էր նշանակում։ Վիգենը տողից հասավ հադրուտ։ Սարսափելի խոսքեր ասաց գործկոմի աշխատակիցներին, ապա հասնելով հին թաղեր, Իգնադիկը պատրաստի վիճակի առնելով բացականչեց. ով գյուղից դուրս գա, գնդակահար եմ անելու։ Մարտիկ ստաֆեցին եւ օգնության եկած ուժերով դիմակայեցին ճշտամուն։ Նույնը կատարվեց նաեւ խծաբերթում։ Հենց հին թաղերում կազմակերպվեց վրեժ ջոկատը՝ տողեցիներից եւ արևշատցիներից։ Ջոկատներն աստիճանաբար ուժեղացան եւ 1991 թվականի աշնանը նրանք արդեն թելադրողի դերում էին։ Իշխարժան էր տողի ազատագրումը, որն Արցախի առաջին նշանավոր գործողությունն էր եւ մեր մեծ հաջողությունը։ Գյուղի ազատագրման գործողությունը կատարել էին Վիգենն ու Արմենչոն։ Վիգեն Սամվելի Գրիգորյանը ծնվել է 1951 թվականի օգոստոսի 8-ին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում, մտավորականի ընտանիքում։ 1968 թվականին ավարտել է գյուղի միջնակարգը։ 1972 թվականին ավարտել է Բաքվի Լենինի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը։ 1972-ից 73 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Ավարտելուց հետո աշխատանքի անցել Տողի Մերձական Մոխրենից գյուղում, իբրև դպրոցի տնորեն եւ հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ։ Լեզվի եւ գրականության ուսուցիչը ազգային ոգու արժեքը բոլորից լավ գիտեր, եւ որպես ուսուցիչ էլ լավ գիտեր, որ սովորեցնելու ամենակարճ եւ ամենահամոզիչ տարբերակը ազնական օրինակն է։ Երբ սկսվեց թափ հավաքել ազգային ազատագրական շարժումը, Իգենը առաջին շարքերում էր եւ ոչ թե պարզապես սովորեցնում էր, դասեր տալիս, այլ օրինակ էր ծառայում։ Հադրութում շարժման ակտիվիստներից առաջինն էր։ Նա ընդհատակում, իսկ 1988-ից արդեն հրապարակում էր։ Սակայն 1988-ի սկզբին էլ արդեն իմացողները հասկանում էին, որ հայերի խաղաղ պահանջատիրությանը զենքի ուժ էր հակադրվելու։ Ուսուցիչ ընկեր Գրիգորյանը, որն այն ժամանակ արդեն շարժման ակտիվիստ Վիգեններ դարձավ Ֆիդայի, ավելի ուշ վրեժը դարձավ նրա մականունը Այսպես ծնվեց Վրեժվի գենը։ Շատերի համար դեռ պայքարը ցույցերի տեսք ուներ, երբ իրավիճակը ռեալ գնահատողները պատրաստվում էին անխուսափելի փուլին, պատերազմին։ Ընդհատակ անցած ու հետապնդվող Վիգենը ոչ մի օր չէր կորցնում։ Հայրենի տողը վտանգված էր, Պաշտպանությունից հարձակման անցնել եւ պապենական օրան ազատագրել էր անհրաժեշտ, որը իրականացվեց 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ին։ Սակայն սա սկիզբն էր։ Դրան զուգահեռ քաղաքական ու պետականաշինական գործընթացներ առաջ ընթանում։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ընտրություններում Վիգեն Գրիգորյանն ընտրվել է Արցախի հանրապետության Գերագույն խորհրդի падգամավոր։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Տողի զինվորական շտաբի պետն էր։ 92 թվականի սեպտեմբերի նշանակվել է գումարտակի շտաբի պետ։ Վիգենի Արմենչոյի հետ միասին ձեռնարկեցին ու իրագործեցին մի շարք փայլուն գործողություններ։ Մասնակցել է հադրութի գրեթե բոլոր կարևոր մարտերին։ Վիգենը համակված էր հայությանը հայրենիքում միավորելու, ազատ եւ միացյալ Հայաստան վերակերտելու գաղափարով։ Նա զոհվեց այդ ճանապարհին 1993 թվականի ապրիլի 5-ին։ Ամուսնացած էր, ունի 3 զավակ։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչերկրորդ աստիճանի մեդալով եւ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Նա արժանապատվությամբ է հաղթարել բոլոր մարտահրավերները՝ մանկավարժ, տնորեն, քաղաքական գործիչ ու ռազմիկ։ Բազմաթիվ բնակավայրերի հետ միասին այսօր նորից տողը չկա, Սասումը հնարավոր չէ զսպել, բայց քանի դեռ ապրում ենք, պարտավոր ենք առաջնորդվել այն արժեքներով, ինչ մեզ փոխանցում են Վիգեն Գրիգորյանի նմանները։